Ofizialen gamarako hauteskundeak luntan bururatuko dira, eta oraino, bozkatzen aldute ipagalde eta departamentuko ofiziale guziek, bi zerrenda badira, alde batetik Jean-Jacques Etxeberrik zuzendua, eraikuntzaren federakuntzak CGPM eta lantegiak gaturik, eta bestaldetik karguan den, oino, UPA, Union Profesional des Artizan eh, Gerard Gomez buru, eta gurekin UPAko zerrendan den Pampi Dual Azpandarra egunon Egunon denerit, eh, eh, egunon eh, entzulek guziek. Beraz, UPEako sober lagurgek, usten du bere kargoa. Berak eman duen nora bide hori, zuek segitu nahi duzue? Bai, eta lehen lehenik, berda, jakin eta soberen lana. Ez da sobera emana antzinean eta berda, jakin ere animaleko lana inbitu. Sozialeri buruz eta gamberan barnean, aizan da, finanziari buruz eta hobetu eta hoai eh, borta eh, alainan hoai idekia dira lan guzia eta hobenak eh, hartzeko, hoai den denak heldu dira, biztan da <laughs> egeski hartzeko. Oida, baina uh, den denak beste lista ere uh, buri guantzen eta ez dugu guztik ez haitu, ez, ez abaten nintzatu ere. Bon, ni orai uh, parte bat, parte tipitu bat hartzen dut uh, zerrenda hortan, eta laguntuko dut. Proiektuetan, hor, eh, kampaina bururatzen ari zauzue, proiektuetan, zoin dira pundu nagusiak? Pundu nau, eh, nagusiak, eh, bizpairu baditu e, gengeienak, eta zenda badira eguneko kompleksitateko bakizu gure realeki, lang, ofizialeko realeki Beste gauza konkurantza, deloiala edo konkurantza txaha, borkatu hua, partikulazki, Hain nuke eta ofiziali ere lagundu, eskuzesku urbildu. Eta beste gauzak eta um, apendiza formaziona, huai gauza erdiena dela, benetan, huai nubelak iten, uh, eh, mitzaten, huai den bezala. Eta biztan da hemen go gauze, uh, eh, gazten zat, guetako da gauza importantena. Eta geho biztan da egungo eta biharko kanbiat du menduekin izan dela bakizu da artizanapuen zero biarko biharko ah, ofizialen zat, berriak edo oaikoa ediren zat beti lagundu. Eh, gazteak aipatzen eh, aipatu dituzu, aprendizgo zentruetaz arduratzen da ofizialen ganbara, aprendizak falta dira, aipatu duzu ez zer egin eh, horien biltzeko berriz, gazte gehiagoren biltzeko? Bizpairu gauza biztona badira eta apendiza eskaz direla, baina, bon, eh, lan, eta ofizialeak sekatzeute gazteatzu, kriza ere hor da, ez da gigu denek eh, no, zeribuz duetengin gien, eh, beraz eta ofizialeak edo nausikipiak edo bakerri direnak ez da gite edek zerire biak, edo boizten da, eta apendiza sekatzeute beste atzukez, apendizak ere behaitake eta uh, lagundu ze ofizari buruz biarko lanak, zendiren biarko lanak, eta hori buruz segitu ere, Berko beharko dira, zumbit bide ere kanbiatu. Ara, zer erren uh, erran horren genian. Eh, Jean-Jacques Etxeberirekin aipatzen ginoen ere, errezik uh, babesa soziala, eh? segurtatzen die langile independenter, ofizialer, industrialer, komertxanter, baita ere liberaler, bilistak hortan adosizte egiteko, zuzendu behar dela erreziaren sistema zergatik zertan da utxian? Ah, ba, ba, ba. Hortan, uh, da, eta edo zoin uh, ofiziale ados izanen da, horren genian, biztan da, gutia, da, eta frantxeza estatua, emana dena eta errezi hau ez dugu beste erik hartzen al. Administrazio hortan eta biztanda ofizialek badira barnean, langileak, edo, edo zoin uh, administrazio horietan, behar dira hobetu eta berriz argunt, argunt, argunt barnetik modifikatu, biztanda. Aipatzeute ursa feriedi buz dena legarataraz, baina ez dut uste hori dela hogeena. Berriz behar dela hartu barne hortan, biztan da. Hoai arte, UPEak du ofizialen gambara zuzentzen, zergatik ez duzue hori susendu edo susendu alizan hoai arte? Ah, hoi da, da, ba, errezi bat izu e, ez da UPEen, e, UPEa ez du atxitzen, eh? da berda eta mm, lantegi handienan uh, paixet eta bordalen berdu ikusi nola pasatzen den. Ofizialetipiak parte tipitoak hartzeute, izine, bere izinean, eta gero lantegi handiak e, dute e, eh, bakizuk ahant horietaik edo nahusi handietaik e, eh, nintzatzen. Egu ez gu, badugu parte tipitoat, hortan. Dena den, izan nahin UPA edo beste zerrenda, e, nor pastuko den berdin izanen da, zer egin beharko da, norekin mintzatu behar da, horren arrainatzeko, horren konpontzeko? Ah, frantsesa estatuakin frantzesa estatuakin, ez gu bakizu edozoin edozoin gauza nahi bauzu mintzatu, e, administrazioa eh, badu nahi segitu, ez du segituko, gu gure gu beti borrokan nahi zenagira errezi horren buruz beti hobetzeko, e, hoi beti lan egun lan da, hoi, ez da edozoin lista, edozoin zerrenda uh, e, erretxada, hoi gauza bat hori emeitea e, e, frantzese estatuarekin mintzatzeko, hori aipatzen ziren ostion, hortako importanta da ere Akitania berriarekin e, e mintzatzia lehenik eta gero zuen boza helarazteko pariserat? Ara, justuzioa. Ba, lehen lehenik, e, baionan eta pauen e, indartu, elgarratarazi, ofiziale hori, eta geho nubelak iten horretan bordalen, gure, gure hitzak, entzun dezan, eta geho paeitxe riburuz uh, eh, artezate. Sober eh, lagur gatsikia zen eh, mugaz gaineko arremaner, hor zuen zerrendan, badira oita bat biar biarnez, amalau eskualdun, uh, segituko duzu, ipatu duzu, segitzia mugaz gaineko arreman horiek berdirela azkartu. Bai, ba, bai, bon, bakizu, bai, guk eh, nik eh, biztendani azparne eskolegian eh, iniz, baina geho badira beste lagun batzu behar nizian, edo zen de, denentzat berdin dira, ez gira edo ez da bakarrik bai honan, edo pau, beste eskole batean, pauen di, diferentzeik preokupazio edo galdera horietan. Edo zen, guk, bai, departamentua gauza bat da, baina orai, beti akitene berri hortan uh, izan gira, bez, eh, ez dut uste diferentzia handia izan dela. Eta ego euskal egiarekin? Ego euskal egiarekin, gu eh, nahi nuke ono handitu, segitu, eta mintzatu partikulazki, guk, fen, gure ofizialean, bon, gu gatin handuan, uh, kapeben uh, erriteko izinean, bestenez, Eh, ez dugu deusik eta hango ofiziale edo langilean kontre haiko, baina gu nahi nuke, lehen lehenik, eta nola ezan, eh, eta konkurantza eta presuetan eh, gauza horik, berbira prefektuak inmitzatu gira janik, eta erreteute Europako gauzatzu gautela seditu, paixen uh, eta hartzen den dela, Eto, edo Madrilekin, edo Lizboekin, baina uh, hango langileak ofizialak endu diren uh, hemen eta lana hartzen duten uh, parteak, ez da, ez hola segitzen al, posible gure langileak, bere familiak, gure dantegiak eta denak sofritzote. Eta alainan, uh, ze izanen da gero, deusik. Eh, bururatu eintzin, eh, Pampi Dualde, ofizialen gambara departamentuari lotua bada ere, Ipar Euskal Herriko erri elkargo bakarra, EPCI delakoa urtarilaren lehenetik goiti izanen da, nola prestatzen ari ziste hori begira? Ba gu, hemen bai honan, eh, untzartzen dugu EPCI hori buruz uh, hartzen den, eta ez da deusik, uh, baukizu, pauen ere bere EPSIak bere eskaldetan hartzen dela, eta bon, guk... Gambara eh, bere eskolde bat da, eta geho hemen epesia, eh, hemen go ofizialek segitzote, eh, nuztuko gehienak uh, akordira, hola segitzia ere, eta es, bon, eskolegia bere be, aldi bat, bere izian nintzatuko da. Baina hori da beste gauza, ut kolektritate, erriko etxeak, eta hoi da beste gauza, bat biztanda segitzen gugula, eta sustentzen, sustentzen Eta mm, ofizialetan euneko hirutenoita amekak ez daki zer den gambara baten eh, laguntza, nolaz edo zure ustez interes, eh, interes falta edo? Bai, enustuko, ba, bakizu ofiziale <laughs> eta ofiziale hartzen duzulaik egun eh, batez, eta gure lehengo preokupazioa da, lana, sosa, diruak, iantak, eta biztanda, kanpok, ka, kanpoko gauzak diren edo gambarak edo gauza horiek uh, eh, urrunetik ikusteute biztanda gure lana, oaik biharko lana da berriz eguz eh, eh, e, eta rubildu espikatzeko berriz ono eta gehiago zer den, ze ekartzen duen uh, gambara hortan bere uh, edo ofizialen talantegien bus. Ara, ze, oida, lan, lan berri bat eta hobetu, biztan da, biztan da. Hortako behar bada, azken eh, bozetan parte hartzea tipia zen eguneko goita batean. Dena den, bozkatzen alda oraino, pampi dualde, entzuleetan badira ofizialeak, eh, zer egin behar dute ez ba, badute oino bozkatu? Ah, behin hain egen eta <laughs> bozkatezaten eta untzat bozkatzen. Eta... Hortan ez dudu daik, <laughs> baina, eh, beraz praktikoki hor zer paperak ukan dituzkete edo denek? Bai, daute bere sinatura ezak, angolopan genian, hua partikulazki, eta juri, eta juri, eh, egun berian, egun berian, eta lista hobenian. Egun da azken epea edo ostiralean ere or, mm, data postaren eh, froga balimada data biher dela horrek balio du? Bai, justuzioa, justuzioa. Amalauan azken eh, puntia. Beraz, eh, UPA-ren zerrendan zirela eh, Pampidu alde, Gerard Gomez eh, buru, goitarazten dugu eta eskertzen uh, zaitugu, gure galdere jarde txirik. Ara, be, mil esker zuer eta egun bat uh, entzuler